աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին շատ հետաքրքիր հանդիպումներ եւ զարգացումներ տեղ ունեցան աշխարհով մեկ։ Այսպես Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը Յաշա Գյուլերը հանդիպում ունեցավ մի շարք լորագրողների հետ, Հանդիպումը տեղի ունեցավ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում Բրյուսելում եւ նա հայտարարեց հետեւյալը, որ Թուրքիան այո համաձայն է, որպիսի Շվեդիան անդամակցի ՆԱՏՕ-ին, փաստորեն սա վերջնական, այսպես, համաձայնություններից մեկն է, ոչ այդ դրա մասին խոսել է արտգործնախարարը, հիմա պաշտպանության նախարարը երևի վերջակետը կդնի Էրդողանը, բայց ելի կրկնեց Շվեդիան պետք է բոլոր իր պարտավորությունները իրականացնի, չօգնի քրդերին, ժողովրդավարության հետ կապված հարցերով չի զբաղվի, նվաստացուցիչ Շվեդիայի եւ ժողովրդավարության ժողովրդավարական հանրության համար։ Բայց սա է, եթե դու շատ հաստատակամ ես, պաշտպանում ես ատամներով քո ազգային շահը, անպայման հասնում ես արդյունքի։ Շատ բան ունենք սովորել Թուրքիայից։ Ռուսաստանն էր ակտիվ աշխարհակահաղականություն վարում, այսպես նախագահ Պուտինը հանդիպեց Միացյալ Արաբական Էմիրությունների ղեկավարության հետ, նախագահի հետ, Մուհամեդ Բենզայիդ Ալ Նախայանի հետ։ Խոսեցին տարբեր հարցերի մասին եւ Էմիրությունների նախագահ հայտարարեց, որ իրենք ուզում են Ռուսաստանի հետ եւ պատրաստական են հարաբերությունները խորացնել, նույնիսկ եթե արևմուտքը դեմ է։ Հիշում եք, նախորդ հանդիպան ժամանակ մենք ասել էինք, որ Դուբայում Բուրջ Ալ-Հալիֆա ամենաբարձր շենքը աշխարհում լույսերով ներկվել է Ռուսաստանի դրոշի գույնը։ Տեսնում եք, բոլորը իրար հետ կապ ունեն։ Նախորոք պատրաստում են, որպիսի նման հանդիպում լինի, նման հարցեր քննարկվեն, որովհետև եթե արևմուտքը փակում է դռները համագործակցության Ռուսաստանի հետ, արաբական աշխարհը դրանից օգտվում է։ Եվ ոչ միայն արաբական աշխարհ։ Շատ խելացի, շատ մանրակրկիտ մշակված քաղաքականություն։ Նույնպես պետք է հետևենք եւ եթե պետք է սովորենք, հաշվի առնենք եւ այլն։ Պուտինը նաև հանդիպեց աֆրիկյան մի շարք պետությունների նախագահների հետ, որոնք այցելել էին մինչ այդ Ուկրաինա հանդիպել են Զելենսկու հետ։ Քննարկվել են Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորման հետ կապված հարցեր։ Չի բացառում, որ սա արդեն սկիզբն է ինչ որ բանակցային գործընթացի մեկնարկի։ Աֆրիկյան պետությունների երրորդ կարծես թե չեզոք կողմեն ինչ որ կերպ այդ գործընթացը կարող է արդեն իսկապես կոնկրետ ինչ որ քայլերի հանգչի։ Տեսնենք, բայց սա նույնպես հետաքրքիր է։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մեղադրել է ԱՄՆ-ին, որ ԱՄՆ-ն օգտագործում է ուրեմն բիոլոգիական, կենսաբանական տարբեր զինատեսակներ, որտիսի զանազան հիվանդություններ առաջացնի աշխարի տարբեր ծայրերում Կա նաև հավանականություն, որ Ուկրաինայում դա կարող է տեղի ունենալ։ Սա շատ լուրջ մեղադրանք է, արտգործնախարարությունը սա տեղադրել է իր Telegram-յան էջում։ Իրանը ակտիվ քաղաքականություն էր վարում։ Իրան այցելեց Ուզբեկստանի նախագահը եւ հանդիպեց Իրանի նախագահի հետ, այնուհետեւ հանդիպեց Իրանի ղեկավար Իմամ Խամենեի հետ, ստորագրվել են ավելի քան 11 համագործակցության պայմանագրեր։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Իրանը հատուկ ուշադրություն է դարձնում կենտրոնական Ասիային, իսկ Ուզբեկիստանը իսկապես մի երկիր է, որը մեծ դերակատարություն ունի այնտեղ։ Թեհրանը այցելել նաեւ Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար։ Հանդիպման հիմնական նպատակը կրկին երկկողմ հարաբերությունների խորացումն է, Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան վերաբացումն է, Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարը հանդիպեց իր գործընկերոջ հետ, Իրանի արտգործնախարարի հետ, այնուհետև նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի հետ։ Շատ հետաքրքիր հանդիպում էր, երկու երկրները կրկին վերահաստատել են, որ պետք է համագործակցեն եւ նորմալ հարաբերություններ ստեղծեն։ Չինաստանը կարևոր քայլեր ձեռնարկեց, այսպես Տիբետում տեղի ունեցավ լայնամասշտաբ ուղաթիրների զորավարժություն, ռազմական ուղաթիրների։ Ընդհանրապես սա ցույց է տալիս, որ Չինաստան հատուկ ուշադրություն է դարձնում այդ տարածաշրջանին, որովհետև մենք գիտենք, որ Տիբետում վիճահարույց բազմաթիվ հարցեր կան, Դալայ Լաման Տիբետի եւ հոգեվոր եւ քաղաքական առաջնորդ հիմա գտնվում է նույն Հնդկաստանում, տարագնացության մեջ այնտեղ կառավարություն կա, իսկ Տիբետը շատ կարևոր դերակատարություն Չինաստանի պաշտպանության համար, միայն այն, որ այնտեղ են սկիզբ առնում հարավ-արևելյան Ասիայի կարևորագույն գետերը, արդեն իսկ բավարար է, որպեսզի այդ տարածք լինի կարևոր։ Եվ սա իհարկե ուղղված է նաև ինչ որ կերպ Հնդկաստանի դեմ ցույց տալով, որ Չինաստանը պահպանում է այդ տարածաշրջանում շատ հզոր ռազմական ներուժ։ Իսկ Չինաստանը այցելեց ԱՄՆ պետքարտուղարը արտաքին գործերի նախարար Էնտոնի Բլինկեն։ Սա առաջի այցելությունն է արտգործնախարարի Ամերիկայի վերջի 5 տարվա ընթացքում երկու գերտերությունների միջև փաստորեն հարաբերությունները անկան էլ լավ չեն, եթե 5 տարի արտգործնախարարը ԱՄՆ-ի չի այցելում Չինաստան։ Բլինկենը հանդիպեց Չինաստանի արտգործնախարար Ցինգանի հետ եւ Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության Պոլիտբյուրոյի արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Վան Իի հետ։ Քննարկվել են տարբեր հարցեր, վերջում հանդիպում ունեցավ Սի Ցին ピ նի հետ, Չինաստանի ղեկավարի։ Նշվել է չինական կողմից, որ Չին-ամերիկյան հարաբերությունները գտնվում են պատմական ամենացածր մակարդակում, որը չի արտացոլում ժողովուրդների եւ հանրության միջազգային հանրության սպասելիքները, եւ որ պետք է հարաբերությունները բարելավեն, բայց չինացիները նշել են, որ երբեք որևէ ձևով չեն հանդուրժելու ամերիկյան հեգեմոնիան։ Սի Ցինպինը հայտարել է, որ հարաբերությունները երկու երկրների միջև կարող են լինել միայն հավասարը հավասարի հետ։ Միայն այդ դեպքում կարելի է զարգացնել հանդիպումները։ Սի Ցինպինը նաև կարևորեց միմյանց գործերին չմիջամտելը, չինական կողմը կարևորեց Թայվանի հարցում, իր դիրքերը քննադատեց ԱՄՆ-ին եւ այլն եւ այլն։ Սա ցույց է տալիս, որ թեպետ լուրջ ճեղքված կա գերտերությունների միջև, այնուամենայնիվ եթե հնարավորություն կա բանակցելու, նրանք դա անում են։ Տեսնենք ինչով դա կվերջանա, համենայն դեպս մենք պետք է հետևենք բոլոր զարգացումներին շատ պրոֆեսիոնալ եւ խորը ձևով եւ վերլուծենք այն, փորձենք տեսնենք ինչ է կատարվում։ Այսքանն էին մի շարք կարևոր զարգացումներ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ պին դեղեք, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։